Tim Cimat punya cerita dengan judul Ditantang Lelembut kiriman Bahmet. saklore tretek jaraan ono protelon yen menengen tumuju madiun dene mangiwa arah magetan ngliwati protelon wanci jam 8 bengi sentot sing nunggang sepeda ontel wis mlebu desa keniten ancase bakal nonton ketoprak ing desa kono nalika kuwi antaraning taun 70-an keniten durung mambu listrik sak dawane dalan mung dicolok iting sing digantung ana emper omahing warga sing aki dalan ketok rodok padang mergo sunare rembulan tanggal 10-an lurung sing diambah grunjalan dalan makadam sing watune sak endok-endok banyak gedine sepeda ontel sing ditunggangi sentot kapitung mentereng kanggo ukuran jaman semono weton anyar tumpakane alus mula nadyan kadang kala rodone nenggel watu nanging ora nuwuhake swara gembradak sinambi genjot pedal sentot ndangak nyawang rembulan nalika bali nyawang lurung sentot kaget weruh-weruh ning ngarepe ana bocah cilik mlaku ijen tanpa ruang ing tengah dalan sentot petotoran anggone ngrene kanggo nyingkiri tabrakan sikile sing sisih enggal didunake kanggo bantu ngrem. Nanging sajae keseimbangane ringkih, mula sentot kepeksa mencolot saka sadel. Tujune ora nganti nubruk. Aku ning tengah dalan bosen urip ye, ucape sentot atos. Ya meritaku kuwi sing ora nyawang dalan. Lah aku wis ning pinggir kok sing arep ditabrak wae. Sing disemantani ora kalah sengot. bayi sak kepel ngono dadak kakean omong wuwuse sentot emosi sing diuneni meringis sentot jundil nalika melengeh untune bocah kuwi cumlorot bayi wingi sore reko-reko nganggu untuk emas Ajan, bayi wingi sore yen aku nganti kalah balapan sepeda karo kowe dak sembah idridran sentot mas padake permono bocah ing jebul wis wong mung dedeke wae sing cebol kowe aja nyepeleke wong cebole. Kalah balapan karo kowe pilih dadi genti balmu aku. Panantange maneh kaya-kaya ngerti sing dipikirake sentot. Lanti sepedamu kok ngajak balapan? Ora perlu sepeda. Aku dak melayu wae. Ngece yo kowe. Guneme sentot atos mergo rumangsa dino Sobalen, yen kowe bisa ngalahke payuku, ampuh tenan kowe le. Ya, tak sanggupi tantanganmu. Jaluk tekan ngendi? Sak jalukmu. Oh, songar. Melayu dhisik e kono, tak tututi. Wong cebol dhisiki mlayu. Lakune sing ketiwelan rak sunare bulan. Sentot mesem nyepelekake. Sepeda pancal dipancalon-lonan. Niate ora arep nyalip dhisik ngenteni si cebol kentekan napas lagi dilancangi karo digetak kupinge. Nanging wis satoro adoh playune. Wong cebol iku isih tetep tahis. Suwe-suwe sentot ora sabar Yen mu ngetutake pelayuni wong cebol iku Banjur kapan oleh nonton ketoprak Mulo pedal dipancal roso Petonge orang nganti rong genjotan wong cebol iku mesti kesalip Nanging eloi Sabenar disalip pelayuni wong cebol Mau sang soyo banter Hingga ora ketututan Sentot ngetok karosan Ayo Tututan aku Apa wong semono kekuatanmu? Wuwu si cebol. Sentot saya kemeropok. Anggoning genjot mimbo dikencengi. Nanging makso isih oleh sak cebol. Ono sak lore tertek jaraan wong cebol ngiwi wiwi Tekan protelon wong cebole minggok ngiwo. Saking kemeropok sentot melu minggok ngiwo. Wis lali marang sedyani sekawit anggoni arep nonton ketoprak. mangsane sentot balan sing diambah sang soyo munggah keringet leweran ambekane menggeh menggeh lakune sentot tekan sakwene papan kang jembar banget saem peralun alun kahanane padang jinglang pranyoto wong papan kuno wong cebol mau dipapak balane sak pirang-pirang dedeke podo-podo cebol sorak rame botor buh Nyubyo-nyubyo rowangi sing mentas menang balapan Dipanggul rame-rame diumbul-umbul lagi Sentot rumong sok kewirangan Karpe nggal balik nyingkri papan kono Nanging sentot bingung Kudu menyangen diarai Sentot kelangan keblat Weruh sentot bingung bolo-bolo ni cebol mau podong guyu lakak-lakak Jejogetan nyenges dewe ini Neng sak tengeng rasa bingung dumadan sentot diparani wanita cebol. Kaya kebo dikeluh nalika dheweke digandeng tangane. Dituntun digawa menyang sak penae panggonan. Ning papan sing ditekani sentot ana pahargyan gedhen kanthi nanggap ketoprak. Sing nonton jejel riyel. Ketoprake gayeng, sedelok-delok penontoning guyu gregeran mergo dagelaning lucu. Sentot uga melu guyu kepingkel-pingkel. Semono uga nalika adegan perang, pemaine prigel bela diri, pencolotan mrono mrene. Kadang kala uga salto memburi. Aja mung sing cetokke. Ayo, metu. Ana. Ana lanul. eh, arep ndi? Arep ndi? Gaul. jaran jopo dikajal dice ayo foto dengan anak ayo foto Pate, kabeh format game polo. He, he. Wah, he. kono. Ayo, hitam tok ke. Eh. Hus. Hei. Bro. Mokto, kae Ayo, ditonton kaya ngopo kahanan. Bos. Anging sentot keganggu anggone ngematake ketoprak mergora betah karo ambune abab sing metu saka pawongan ing sisi. Ambune badhek lan basin. Apa dhewe mentas muntal batang tikus? Batine sentot gregetan. Ditoke sentot dadi mengkorok nalika oleh nyiwa sumur wong cebol sing mau mentas balapan karo dheweke. Irunge gruwung, untune gedhi-gedhi, dawane ngliwati lambe isor. Semono uga dheweke nalika mengon lengen Wanita cebol sing mau gandeng dhewe rambut dawa, diuring lembreh nganti lemah. Bangkean mendhuwur tanpa busana, dene perangan ngisor nganggo sandangan terusan putih polos. Payu dorone nglenggono, raine tanpa kulit meripat mendolo. sentot saya wedi arepe bengok lambene kaya dijejeri gombal bisane mung ah uh ah uh wetenge kaya diudek arep mutah ketoprak bubar sing nonton gomelu melu buyar sentot ora bisa ninggalake papan kuno jalaran digujir dening sing lungguh ana kiwa tengene nalika dhewe brot pewujutan loro mau metu nesune sentot diruket abab sing ambune ora enak saya ndulek irung sentot bengok-bengok jaluk tulung saking wewujutan cebol malah gembrutuk moro lan bebarengan ngebyuki anggone sentot ora bisa budi ujug-ujug dhewe weruh pepadang langit sumilak bebarengan karo ki cebol-cebol sing maning rubung dheweke agi-agi ngwali pangebyuke lan enggal-enggal mlayu suminggir jebul dheweke mapan ana tengahing dapuran pring ori ora doh karo kuburan sepedhae kecepit papringan wancine jebul wis isuk dheweke sumurep sawetara pawongan teko manggul pacul sajak arep gawe luwangan kanggo ngubur wong sing tinggal donya sentot banjur ditulungi Soko keterangan itu kan ngeduk kuburan mau sentot lagi mudeng Yen dheweke kalap ing pasaryane Mbah Bayi Dek tahun pitung puluhan kuburan Mbah Bayi oleh sakit duling lapangan. Saiki lapangan wis ora ana mergo dideki gedung sekolah dasar. Iki cerita saka Mbah Met ngenani ditantang lelembut. Anda bersama tim Jimat. Salam misteri, salam Jimatres. Au.